Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչ Միքայել Միքայելյանը մասնակցեց դասական ոճով 15 կիլոմետր դահուկավազքին եւ գրավեց 61-րդ տեղը։ Մրցմանը մասնակցեց 50 երկրի 99 դահուկավազորդ։ Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչ Իվո Նիսկանեն հաղթանակով ավարտեց ազատ ոճով 15 կիլոմետր դահուկավազքը Պեկինի Օլիմպիական խաղերում։ 30-ամյա դահուկավազորդը դարձավ երրակի օլիմպիական չեմպիոն։ 2014 թվականին նա ոսկե մեդալը նվաճել էր թիմային արագավազքում, իսկ 2018-ին 50 կիլոմետր դահուկավազքում։ Լեռնադահուկային սպորտի կանանց գերհսկա ոլորավայրեջքում օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել է շվեյցարացի Լարա Գուդ Բեհրամին։ Սնոուբորդի տղամարդկանց հաֆփայփի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել է ճապոնացի Թբիլիսի Այումու Հիրանոն։ Անգլիայի առաջնության 24-րդ տուրում Լիվերպուլն ընդունեց Լեսթեր Սիթիին։ Խաղն ավարտվեց 2-0 հաշվով։ Գերմանացի Յուրգեն Կլոպի գլխավորած թիմին հաղթանակ բերեց Պորտուգալացի հարձակվող Դիեգո Ժոտայի դուբլը։ Լիվերպուլը 23 խաղից հետո 51 միավորով երկրորդ տեղում է եւ 9 միավոր հետ առաջ է տար Մանչեսթեր Սիթիից, որը 24 հանդիպում է անցկացրել։ Լոնդոնի Արսենալը հյուրընկալվեց Վուլվահեմպտոնին եւ հաղթանակ տարավ 1-0 հաշվով։ Արսենալը 5-րդն է 39 միավորով, Վուլվահեմպտոնը 8-րդն է 34 միավորով։ Իտալիայի գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակում Յուվենտուսը Թուրինում մրցեց Սասոլայի հետ եւ հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Հաշիվը բացեց Յուվենտուսի արգենտինացի արձակվող Պաուլո Դիբալան։ 24-րդ րոպեին հյուրերը վերականգնեցին հավասարությունը, սակայն վերջին րոպեին սեփական դարպասը գրավեց Սասոլայի բրազիլացի պաշտպան Ռուանը։ Յուվենտուսը դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ եւ կմրցի Ֆիորենտինայի հետ, որը 3-2 հաշվով հաղթել էր Ատալանտային։ Եզրափակչի մյուս ուղեգիրը կվիճարկեն Միլանն ու Ինտերը։ Առաջին հանդիպումները տեղի կունենան մարտի 2-ին։ Բերլինում անցկացվող Find Grand Prix շարքի առաջին մրցաշարի խմբային փուլի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը սպիտակ ֆիգուրներով ոչ ոքի խաղաց ռուսաստանցի Դանիել Դուբովի հետ։ Լևոն Արոնյանը 6 հնարավորից վաստակեց 4.5 տասնորդական միավոր։ Հայ գրոյս մաստերը նախավերջին տուրում էր ապահովել առաջին տեղը Սի խմբում եւ կիսաեզրափակչի ուղեգիրը։ FIDE Grand Prix շարքը աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի վերջին ուղեգիր նվաճելու հնարավորությունն է։ Կվիճարկվի երկու ուղեգիր յուրաքանչյուր շախմատիստ կմասնակցի շարքի 3 մրցաշարից 2-ին։ Յուրաքանչյուր շախմատիստ կմասնակցի շարքի 3 մրցաշարից 2-ին։